bon, badu amalau urte eh, egiten dugula eh, egun hori, eh, bon, beti gai bat hartzen dugu elgarrekin uh, saideko partaideekin, gai bat bon, maite dugu be, teknika mailan, zerbait aipatzea, bon, urte guziz uh, berrikuntza zonbait ateatzen dira, ikerketak ere egiten dira, bon, hemen uh, departamentuan, baina Frantzia mailan ere bai, ordeon bon, guretako importanta da, ara, teknika berri horiek ere uh, ezagutaraztea laborariek, eta bon, gero eh, eh, uh, usatiak gira ere egun goxo bat pasatzen dugu denek elgarrekin, eta bon, gaur uh, gero eta ba-, bakartasunare bada laborantza mailan, eta bon, bakartasun horren austeare uh, goxo da uh, aldiz. Eta aldihuntan juntan haitatu duzien lema da ardi esniaen kalitatea, kalitate hobe bat, hori da? Ardi kalitatea importanta da, ardi esniaen presioain eh, goititzeko. Gai hori hautatu dugu, bon, gero beste urtetan bezala, bon, lau atelier eh, izanen ditugu. Ordin lehenik eh, aipatuko dugu ardien antzutzea, untxa menperatzea, errateko minik ez ukaiteko eta pa hori importanta da, uh, eh, utxegin behar dena, ardite izte sasoinaren bukatzean, eta hori bon, behar asuegin, hori untsa aipatuko dugu xeiki, gero eh, zelulak, eh, zelulak delakoak eh, aipatuko ditugu ere hainbezen bat ardiak nola behar diren zain du zeluletaz parametroainitz konbutan hartu behar dira baska, saldarea, batimenduak deisteko mekanika ere untsa bera paliatu, eta bon horre bada anitz gauza erraiteko, gero deisteko mekanika, mekanikaren untsak ikarbitzea ere, hori ikarbitasuna aipatuko dugu ere, bon horre behar badira usaia txar zonbait behar ba eta gero uh, aipatuko dugu ere uh, guai, eh, gero eta gehiago kontsumitzaileek nahi dute jakin um, produktuak undirenez ala ez usagarriaren zat ordeon uh, taze uh, mintzatuko gira oa importanta da horre badira bazka edo zaldare zonbait uh, baleatzen aldirenak ardi esnearen uh, azkartzeko edo obetzeko eta bon horiek denak aipatuko ditugu egun hortan